Yo soy el más que sabe de esto. Y son todo ritmo, eh. Oh, rompe TikTok, también en Insta. Imagínate cuando todo eso rebota en la pista. Es una modelo de revista. En el perreo es especialista y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone booty, booty, booty, puti, puti. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone booty, booty, puti, puti, puti. Y los casados yo quiero que toquen, toquen, toquen, toquen soltera quiero que reboten, boten, boten, boten. Y por el sé que me chamulla. Tu novio repegada, vos pares una patrulla. Suéltate, deja que fluya. Mira que hay buena burra, pero no hay como la tuya. Explota, le gusta la chacota. Como mueve el otro cuando suena el RJ, reloca Re loca, ella fuma mota. Con un par de jarras la guacha se malborota. Oh, el RJ, pa. Yo quiero perrearte, azotarte, yo quiero perrearte, azotarte, yo quiero perrearte, azotarte, yo quiero perrearte, azotarte. Nos hagan las estrellas, los pies vacilamos cuando van bajando ella, ea. Tenemos la más bella, y caja el efectivo para gastarnos en las botellas, Rompe en TikTok, también en Insta. Imagínate cuando todo eso rebota en la pista. Es una modelo de revista. En el reo es especialista y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Y ella mueve el booty, booty, booty. Y se pone puti, puti, puti, puti, puti. Y los casados yo quiero que toquen, toquen, toquen, toquen. Cheto mal y la soltera quiero que rebote. copa la clan. yo le RJ, pa. Y se atrasa todo el ritmo, eh. ¿Escuchaste? Locura, Nick. Locura, Nick.